الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم إن من أهم ما اهتم به المصلحون واهتم به العقلاء من بني البشر وكان أيضا من عناية الصالحين من ولاة الأمور علاج مشكلة الفقر في الأمة فإن الفقر وصف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه منسي واقترن بالكفر وذلك في دعوته صلى الله عليه وسلم حيث كان يستعيذ في كل صباح ومساء كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فقرن, فقرن الفقر بالكفر مما, يضم مما يدل على عظم البلاء به وعلى مستوى المجتمع اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج هذه المشكلة في الأمة بشتى الطرق وجدير بنا أن نتأمل تلك الطرق ونطبقها في حياتنا المعاصرة فمن تلكم الم... فمن تلكم العلاجات التي شرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الحث على الاستعاذة من الفقر فكما سبق القول آنفا أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح وفي كل مساء يستعيذ بالله من الفقر ومن إلى جاد كان يحث على دعوة الله تعالى بالرزق الواسع للعبد فعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يدعو بذلك ثلاث مرات فانظروا يا رعاكم الله يا جماعة يا جماعة ومن لغى فلا جمعة له وان لغوا وباشد جمعة إن الرزق وصف بأنه طيب ووصف بأنه فضل من الله جل وعلا قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين فوصفهم بأنهم أولو الفضل والسعة وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وحث صلى الله عليه وسلم على العمل وقال لأن يحتطب أحدكم فيبيع ما احتطب خير له من أن يقعد في بيته ويسأل الناس أعطوه أو منعوه ومن تلكم المعالجات تحذيره من السؤال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول أربعة أمور أقسم عليهن فاحفظوهن, فاحفظوهن وأقسم عليهن فذكر منها ما فتح الله عبد باب, باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر وقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله ما قعدوا واعتلوا بالفقر بل سعوا وعملوا بالجد والاجتهاد حتى يحصلوا ما ينفقون به في سبيل الله ومن تلكم العلاجات الحث على الاكتساب على على طرق على طرق اكتساب رأس المال وذلك أن رأس المال وذلك أن العمل في حد ذاته لا يكفي في تحصيل الرزق وفي بناء الاقتصاد بل لا بد من من تحصيل راس المال فشرعت عده عده عده تشريعات من اجل الحصول على راس المال واهميه ذلك في الشرع الاسلامي واهم من ذلك كله ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته القناعه وذلك ان العبد اذا اقتنع بما رزقه الله تعالى فقد فتح لنفسه باب الغنى قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت, لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yan uwa musulmi الله جل وعلا Allah وسير الله ga mutanen farko da mutanen ƙarshe kamar yadda Allah jalla Ala ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah idan kuma kuka juya baya kuka butulce to abin da ke cikin sama da ƙasa duk na Allah ne kuma Allah wadatacce ne abin yabo wanda ya cancanci yabo sannan daga cikin muhimman abubuwan da masu nasiha ya wajaba masu mai da hankali da shi da kuma abin da masu hankali suka yi ƙoƙarin wato gano shi da maganinsa kuma shiryayyu daga cikin majibinta al'amarin al'umma suka mayar da hankalinsu a kansa shi ne maganin talauci a cikin al'umma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shar'anta mana mu al'umarsa a matsayinmu na al'umma yadda za mu maganta wannan mushkila. shi talauci yana daga cikin miyagun al'amura da shari'a ta zo ta kawar da shi Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa talauci tare da kafirci wajen neman tsarin Allah daga gare shi daga cikin addu'o'in da yake yi ya kuma ya koya mana mu rinka yi safe da yamma sau uku yana cewa Allahumma inni a'udu bika minal kufri wal faƙar Allah ina neman tsarinka daga kafirci da talauci kuma da a ce talauci wato abin alfahari ne da shi da Allah maɗaukakin sarki bai yi wato gori bai bayyana baiwarsa da ya ma'annar sallallahu alaihi wasallam ba da wadatar da shi daga talauci don haka wannan yana daga cikin muhimman al'amura da ya kamata masu nasiha su fahimta kuma su ɗauki mataki akan maganta abin da shari'ar abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki matakan maganta su a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana hanyoyi daban-daban na maganta talauci a cikin al'ummarsa kuma malamai daga baya waɗanda suka bi tafarkin annabawa sun yi bakin ƙoƙarinsu wajen bayyana waɗannan hanyoyi da bayyana waɗannan tafarkai da ya waje ba mai zurfin tunani a kansu domin mu ga yadda za mu maganta ma al'ummanmu wannan mushkila mun sani duniya baki ɗaya ta fuskanci kawar da talauci ta sanya shi a cikin al'amura da dukkan al'ummomi bisa tsarin wato majalisar ɗinkin duniya za su ɗauki matakai domin maganta shi to mu a matsayinmu ma na al'umma mu mayar da hankali a kan bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen maganta wannan mushkila wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi da cewa daga cikin fituntunu da wato za su zo ma al'umma akwai wato talauci mai mantarwa talauci mai mantarwa domin talauci idan yi katutu zai mai da kai kamanta kanka kamanta mahaliccinka kamanta ma menene manufar rayuwarka a wannan duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi yace hal tantaziruna illa saba'a ba abinda kuke jira face abubuwa guda bakwai daga ciki ya ambata cewa au faqran munsiya ko talauci mai mantarwa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya maganta mana duk abin da zai mantar da mu Allah da duk abin da zai mantar da mu kanmu to daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana domin neman maganin talauci a cikin al'umma shine neman tsarin Allah daga gare shi safe da yamma da kuma roƙon Allah kan Allah ya ba mu kan Allah ya arziki tsatsarka arziki kyakkyawa da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya bayyana arziki da cewar wato falala ce daga Allah kuma ya zaburar akan a nemi wannan falala tasa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta dukiya da cewa madalla da ita Ya ce madalla da dukiya mai kyakkyawa gabawa wanda yake salihi gabawa wanda yake nagari wato wannan ba za ta zamanto masa bala'i da fitina ba bal za ta zamanto masa ni'ima ce a wajen Allah jalla wa ala to daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu akwai wato kwazo da wato barin talauci da barin kasala da barin lalaci ya koya mana a cikin addu'o'in safa da yamma idan ya koya mana daga cikin addu'o'in da zami da safe da yamma neman tsarin Allah daga lalaci yana cewa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wa su'i allahumma inni a'udhu bika min al-kasal hayya zuwa karshen addu'ar Allah ina neman tsarinka daga lalaci saboda shi lalaci Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙa'idodinsa a cikin rayuwa cewar kowane abu ya sanya masa sababi sai ka tashi ka yi ƙoƙari za ka samu sai umar radiyallahu anhu ya ce ma wani daga cikin sahabbai akan yana yana zaburar da shi kan ya tashi ya nema ke baka taɓa ganin sama tana ruwan zinare ba ma'ana sai ka tashi kayi sai ka tashi kayi kokari ka nema yana daga cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu akan wato sabubba da suke kawo albarka a cikin aiki dan kankani da zakai da kuma ada mai girma da zaka samu shine yace masa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ya zaburar da mu akan amfani da sa'o'in safiya wato jijjifi fita da wuri yace ju'ilat barakatu ummati fi bukuratiha an sanya albarkar al'umata a cikin jijjifinta wato a cikin fitarsu da sassafe duk wannan domin a nuna mana hanyoyi da za mu samu wato albarka shine alkhairi mai yawa kuma mai dawwama a cikin ayyukan da zamu sannan daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu a kan yin aiki kada mutum ya dogara da cewa shi ba shi da shi ba zai tashi ya kokari ba ya ce mutum ya ɗauki igiyarsa ya je yawo itace ya fi masa alheri bisa ya zauna a gida ko mutane su bashi ko su hana shi to wannan yana daga cikin wato abubuwa da annab sallallahu ya mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ya, ya san cewar wato aiki da kwazo ba shine kadai zai gina tattalin arziki ba ko zai kawo arziki da wadata bal a daga cikin abubuwan da ake bukata akwai jari akwai dukiya ta jari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka shar'anta mana hanyoyin dukiya daga ciki ga waɗanda ba su da shi shine aka sanya zakka ita zakka ba kawai wato tana bama mutum abin da zai yau da gobe bane bal zakka tana bama mutum abin da zai gina arzikinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yayi batun zakka yayin da yayi batun tambaya yace idan mutum har bukata ta same shi ya to yana tambaya to ya eh, bukata wadda yake an bayyana ta cewar zai iya yin tambaya har sai ya samu kafafan min al'aish wato abinda zai iya rike masa rayuwarsa saboda haka wannan hanya ce daga cikin hanyoyin samun dukiya wannan hanya ce daga cikin kawar da talauci samun jari kuma a cikin musulunci aka kawo tsara haɗaka. ta hanyar masu dukiya wanda ba za su iya juya ta ba su ba ma wanda yake da kwazo amma ba shi da dukiyar domin ya juya ta ya zamanto sun samu arziki baki daya haka zalika aka sanya aka ba da damar mutum ya sayi abu a bisa bashi domin wannan sayan da zai yi bisa bashi zai sa shi ya biya bukatar yau sannan ya biya yayin da wadata ta zo masa ayar da tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani ta ce ayar da ta yi bayani akan wannan يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه to wannan daga cikin ila daga cikin matakai da addinin musulunci ya zo da shi kenan to a wajen kokarin samar da jari a cikin mu akwai hanyoyi da yake ana samun jari amma kuma hanyoyin nan sun kasance hanyoyi ne waɗanda suke akwai hayaki akwai wato akwai akwai hayaki wanda yake ka iya kona mutum waɗannan hanyoyi da manzan Allah sallallahu alaihi da shari'ar musulunci ta zo da su hanyoyi ne waɗanda suke wato hanyoyin da zamani ya zo da su na samar da jari hanyoyi ne waɗanda suke za su iya cutar da mutum a cikin addininsa shine hanyoyin da dole sai an bi hanyar tsarin riba wanda yake kuma ita riba hanya ce ta yaƙi da Allah da yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwa wanda akwai abubuwa wanda hukuma take yi domin samar ma da mutane wato jari wanda waɗannan hanyoyi da an yi su bisa tsarin riba amma alhamdulillah kamar yadda wannan zamanin ya kawo mana tsari na bankin musulunci an fitar da tsari da za a iya samun waɗannan ba ta hanyar riba ba a ce waɗanda suke ba musulmi ba su ne suka gane wannan har suka fito da hanya har suka ɗauki matakai domin samun ma da musulmi za su iya samun biyan bukatarsu wanda take za ta dace da addininsu to waɗannan hanyoyi mu a ƙasarmu babban bankin tarayya ya yi ƙoƙari wajen samar da waɗannan hanyoyi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya sauran kuna ma kamar bankin samar da bankin asusun samar da gidaje da bankin asusun samar da masana'antu duk za su yi waɗannan al'amura sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية afiya والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعنا ولا تعين علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله